أيها الذين آمنوا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سأروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake kasancewa tare da ku a wannan mako a kuma wannan rana ta asabar 21 ga watan jumada ula na shekara ta 1435 bayan jira annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 22 ga watan Maris na shekara ta 2014 shirin fitin rama da ya shirin da kan amsa tambayin da hukumar tsirawo kuke aikowa zuwa ga malam a kan lambobin waya sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku wato sifiri takwas sifiri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu wato sifiri bakwai sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu haka zalika za ku yi aikowa cikin sifiri bakwai sifiri wato 0706041455 ko tun adireshin imel na fatoyin rahama a tiyahu.com ko kuma ta shafinmu na fatoyin rahama da ke dandalin nan na da zumunta wato facebook kamar kullum dai muna tare da shi malami a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano kuma sunana ana Idris Hassan wanda zan kasance tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu akramakallah bismillah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in amma ba'du in uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hakuri shine jigon dukkan wasu ɗabi'u na kwarai kuma shine abin da yake taimakawa mutum wajen barin abin da yake marasa abubuwa marasa kyau shi shine mutum ya haƙurtar da kansa ya hana kansa abin da bai dace ba ya ɗora zuciyarsa akan abin da ya dace ta hanyar neman yardar muradin Allah ta'ala da neman sakamakonsa haƙuri malamai suna cewa kashi uku ne akwai haƙuri a bisa da'ar ubangiji akwai haƙuri ga barin saba masa akwai kuma haƙuri game da abin da zai samu mutum na musiba haƙuri akan da'ar ubangiji shine mutum ya danna zuciyarsa ya matsa mata wajen yi wa Allah ta'ala biyayya wajen aikata abin da Allah ta'ala ya yi umarni da aikatawa ya wajabta wa bawa na alfara'id wal wajibat abinda suke farillai da abubuwan da suke wajibai sannan haƙuri na biyu kaso na biyu shine asabru an ma'anil ma'asi mutum ya yi haƙuri ya danna zuciyarsa ya hana ta abin da yake saban Allah ne ya hana ta bin tafarkin shedan ya hana ta abin da yake halaka ne gare ta sannan kaso na uku shine asabru alal masa'ibi aw al-aqdar al-mu'lima mutum ya hakuri akan abin da yake kaddara ne kaddara ce wacce Allah ta'ala ya kaddara wacce ba mai dadi ba mutum ya jure ya mai da sa ga Allah babu shakka a cikin ayyukan da Allah ta'ala ya wajabta wa bayansa akwai waɗanda dole ne sai sun yi haƙuri sun danna zuciya sun yaƙe ta sannan za su iya aiwatar da su musamman abubuwan da suka shafi ibadar da take mai ɗorewa kamar salloli biyar da ya wajaba akan kowane mutum ya yi a kullum safe da yamma kamar neman ilimi kamar dawwama akan faɗar gaskiya da abubuwan da za su amfani mutum a rayuwarsa ko ayyuka waɗanda suke na ƙwarai waɗanda za su amfani mutum a rayuwarsa waɗannan duk abubuwa ne da ba za su yi ba sai mutum ya yi haƙuri ya jure sai mutum ya saba wa kansa dogewa da haƙurtar da kansa a kan wannan idan haƙuri ya yi rauni a irin wannan to su ma irin waɗannan ayyuka na alkhairi sai su samu rauni watakila ma su dakata hakanan abin da ya shafi saban Allah musamman ma a saban da zuciya take son shi to mutum ba zai iya barin wannan sabon ba sai idan ya haƙurtar da kansa sai ya sa zuciyarsa sai ya haƙuri ya saba wa san ya yi haƙuri ya ainihin jurewa dukkan wani abin da zuciyarsa za ta yi masa shiftarsa wanda za ta yi ƙoƙarin ɗora shi a kai haka hakanan da zai safi bawa na musiba wanda dole sai bawa ya yi haƙuri ya fuskanci wannan musibar birrida wa shukur ya fuskance ta da nuna yarda da abinda Allah ta'ala ya riga ya kaddara masa tare da yi wa Allah ta'ala godiya da yabansa kan wannan wannan kuma abu ne da ba zai yiwu ba sai mutum ya yi haƙuri ya kuma nemi ladansa a gurin Allah to duk sanda bawa ya haƙurtar da kansa ya saba wa kansa haƙuri da jure wa halhalu da ƙoƙarin hana zuciyarsa abin da take so ya yi ƙoƙari a kan wannan to babu shakka ƙarshen al'amarinsa zai zama nasara ce ƙarshen al'amarinsa zai zama samun babban rabo ne a gurin Allah babu mutumin da zai zage dantse ya nemi abu kuma abin da ya hada shi neman abin nan ya hada shi da hakuri face ya samu Allah ta'ala ya yabi masu hakuri ya yabe su ya ainihin yi musu alkawarin ba su lada gwaggwaba kamar inda Allah ta'ala yake cewa inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab kadai ana sakan kama waɗanda suke masu haƙuri su ba tare da lissafi ba ubangiji ta ya ce wa bashir sabiri ka yi wa masu wato haƙuri bushara ka yi musu albishir allazina a asabatuhum musibatun kalo ina lillahi wa ina ilaihi raji'un su ne waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu ga Allah muke kuma gare shi muke komawa Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun ubangiji ya ce waɗannan suke da salatai daga ubangijinsu da kuma rahama waɗannan kuma su ne masu wato waɗanda suke shiryayyu ba haka allah ta'ala alkur'ani a gurare daban-daban ya ainihin yabi haƙuri da masu haƙuri kasancewar haƙuri zai taimaka maka wajen ka cewa aikin da kake yi na ɗa'a ga ubangiji ya zama maka mai sauƙi. ka cewa barin abin da Allah ta'ala ya haramta maka ko ya hana ka shi ma ya zama maka wani abu mai sauki ka ji cewa ka samu kwantar da zuciyarka da hankalinka guri guda yayin da wata musiba ta same ka abin da duk ainihin zai taimaka maka wajen ya gina ka akan ɗabi'u na ƙwarai halayya masu kyau to babu shakka wannan abu dole ya zama shi ne ginshikin ginin rayuwa mai kyau ta bil'adama, wanda haƙuri kuma duk shi yake wannan duk sanda bawa ya san cewa a cikin ayyukan alkhairi da yake yi na ɗa'a ga ubangiji akwai wato ainihin sakamako mai yawa da Allah ta'ala zai bashi kuma ai Allah ta'ala zai satanka masa da wani sakamako a nan duniya mai kyau da kuma wanda zai bashi a lahira sannan bawa idan ya san cewa duk sanda ya haƙuri ya yi juriya ya mai da al'amarinsa ga Allah cikin duk abin da ya same shi na musiba akwai wani sakamako gwaggwaba da Allah ta'ala zai bashi da wani kyakkyawan lada duk sanda bawa ya tuno waɗannan abubuwa to zai ji cewa haƙuri abu ne mai sauƙi a gurinsa zai ga cewa zai iya jurewa zai iya haƙuri matuƙar dai akwai wannan sakamako da yake jiransa idan har mazowa duniya masu santa sukan yi haƙuri su jure wajen wato wahalhalun da za su fuskanta wajen nemanta to ya za a yi kuma momini wanda yake neman lada a gurin ubangiji wanda yake neman ya samu soyayya ta ubangiji wanda yake neman ya samu wani sakamako wanda baya yankewa daga ubangiji sai ya zai iya kasa yin hakuri akan abin da yake a ce ga Allah ko kuma barin abin da Allah ta'ala ya hana tulisan da bawa ya kasance mai haƙuri ne yana yi don Allah yana tsantsanta bautarsa ga Allah to Allah ta'ala zai kasance tare da shi domin Allah ta'ala yana tare da masu haƙuri da taimakonsa da ba su gamdakatar da ƙarfafa su da ɗora su kan hanya Allah ta'ala ka sanya mu cikin masu haƙuri masu juriya bisa yi maka ɗa'a, masu haƙuri masu juriya wajen barin abin da ka hana su masu haƙuri masu juriya yayin da wani abu na musiba ya same su Allah ta'ala ka samu dace amin sun amin tambayi mutu farko a wani makon ta fito ne daga umar mustapha wani take cewa malam wani shahidi ne aka kashe shi a wajen yaƙi kuma bai taɓa yin sallah ba to akwai hadisi a cikin sayar bukari da muslim hadisin albara ibn azib radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe fuskarsa da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama au aw aw uslim in shiga ayyakin nan da ni ko kuma in musulunta ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aslim sun qatil ka musulunta sannan kai yakin sai ya musulunta kuma ya shiga fagen yaki tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama aka kashe shi ya yi shahada annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce eh, amila kalilan wa ujira kasiran ya dan yi aiki kankani amma ya samu lada mai yawa wannan mutum wasu malamai suna cewa shine amr ibn sabit ibn waqash amur ibn sabit ibn waqash al-ansari wani mutumin madina ne kamar yadda ya zo a cikin ruwayar muhammad ibn ishaq a cikin littafin al-magazi kuma al-hakim abu abdullahi ne saburi ya ruwaito a cikin littafin al da wasu daga cikin littafin hadisi cewa wannan mutum asali a cikin mutanensa an daɗe ana kiran shi zuwa ga musulunci amma yana taurarewa ya cije ya ke yadda ya musulunta sai lokacin da annabi sallallahu ya fita yakin Uhud sai gashi ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallama har mutanensa suka ganshi a suka ce ilaika anna tafi ka kyale mu daga baya suka ganshi a cikin a cikin waɗanda aka jiwa wa rauni bayan ya fafata da abokan gaba har gashi ya fada an ji masa rauni sai suke ce masa shin ka zo ne kai yaki saboda taimakon mutanen shafaqatan ala qaumika a raghbatan fil islam don ka tausaya wa mutanen ka fito domin ka kare su ko kuma a ka shuka taho ne domin kana sha'awar musulunci yace ban raghbatan fil islam yi haka ne domin ina kwaɗayin musulunci ta a lokacin ya rasu alhalin bai yi sallah ko ɗaya ba walam salli salatan wahidatan wato ko da sau ɗaya bai taɓa yin sallah ba saboda a daidai lokacin ya musulunta a daidai lokacin kuma ya shiga yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a daidai lokacin a kashe shi to wannan dai shine wanda labarin sai zo a cikin sayul bukhari da muslim da kuma wasu littafan hadisi na. sai tambaya ta gaba take cewa malam kanwar baba ta ce ta rasu kuma bata taba haihuwa ba amma kuma tana da yan uwa maza da mata kuma su din ma dai sun riga ta mutuwa su 'ya'yansu da aka zo rabon gado sai aka ce ƴaƴan yan uwanta maza su kaɗai ke da gadonta da na matan shi ne malam nake so ka warware mana wannan matsala to yadda aka faɗa haka ne a ka'idar gado waɗanda suka biyo suka samu alaka da mamaci ta hanyar ya mace ba sa cin gado in da alikawa le'um yan uwa le'um mai su ne suke samun gado amma da su cewa man adla bi unsa la rasu saboda haka sun fito ne alakar su da wanda ya rasu alaka ce da ta samu asali ta hanyar ya mace to a ka'idar gari waɗannan ba sa ce in ba al'ikuwa da umu ba sau da yadda aka faɗa ɗin haka hukuncin yake babu kuskure a ciki sai maman islam take cewa shin idan na karanta littafin addu'o'i da niyyar Allah ya amsa min abin da zan roka a ciki to hakan zai yi yiwu duk da ina kallon littafin ba matsala dan ka ɗau littafi da yake ɗauke da addu'o'i wanda aka tsamo su daga cikin alkur'ani ko aka tsamo su daga cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin wasu maganganu addu'o'i na magabata masu ma'ana masu kyau wadanda bawa zai roki Allah ta'ala alkhairin duniya da lahira a cikin su ya karanta da niyyar addu'a wannan addu'a yayi kuma ah, za a yi fatan Allah ta'ala ya karɓa addu'arsa ba ta akai ita addu'a dole dole sai kayi yi da ka ba in ka ga ba za ka iya da ka ba kuma tana rubuce ka ɗauka ka karanta da niyyar addu'a ta wannan ka addu'a kuma allah ta'ala zai baka lada sai na gaba yake cewa malam shirye-shiryen ku na baya na ji ka faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wata suna daga bara zuwa zainab tuni kuma suna na bara'atu amma kuma ana ce min bara me ya kamata na yi to bara'atu ba za ka ba daidai take da barra ba barra ita ce kama ana nufin mai da'a mai biyayya wacce take mara laifi ita ce barra bara'a kuma kubutacciya zama kubutacciya ce ba ta da wasu cututtuka bara'a zai ta kubutacciya ce ba ta da wasu abubuwa waɗanda ba a so a zan shi tattare da mace wato tazkiyatun nafs ba ta fito sosai a cikin kalmar bara'a ba kamar yadda take bayyana a cikin kalmar barra saboda haka dan an kira ki bara'a ba wani abu a fahimta ta so haka ba dole ne ki canza suna ba sai ta ce shin mutum zai iya godiya da yabo da salati a sujjada kafin ya fara eh, abin abinda ake cewa a sujjada imma dai kai tasbihi ah, ko kuma kai addu'a wannan shine da. ya zo a nassi abinda ake so kai ko dai kai tasbihi subhana rabbiyal a'la ko kuma kai addu'a in cewa fa amma sujud fa amma ruku'u fa anzibu fihi rabb wa amma sujud fa aksiru min addu'a fa qabilu an yustajaba lakum ruku'u girmama ubangiji a cikin sa sujada kuma ku yawaita yin addu'a ya dace lalle a ansa addu'ar ku saboda ka addu'a za ka yi ba lalle ne sai ka sai ka hada da wani alhamdulillah ko yabo ko asna ko ko salati ba shi salati wannan sai ka zo tahiya in ka zo zaman tahiya bayan ka gama tahiya to sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sai ka rufa da addu'a ki sai tambaya ta gaba eh, wanda yake cewa malam ina son karin bayani akan waɗannan hadisai guda biyu na farko ya ce kun fi duniya ka annaka garibun aw sabilin sai kuma na biya ce ka nemi duniya kamar ba za ka barta ba kuma ka nemi lahira kamar gobe za ka tafi kuma yana son na san inda zan same su to a hadisin farko hadisi ne tabbatacce sahihi bukhari ya rawaito shi daga abu dan umar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa kun fi duniya ka annaka gharibun aw abir sabil wato ka zamo a duniya kamar bako ka annaka gharib kamar bako au abiru sabil ko matafiyi wanda ya zo wucewa ta kan hanya annashi yasa hadisin ya ci gaba da cewa wa kana ibnu umar ya kolo idan amsayta fala tantazir as-sabah wa idan asbahta ta falatan tazir masa wa khudh li sihhatika wa khudh maradika wa min hayatika li mautik yake cewa idan ka kai yamma to kada ka sa tsammanin za ka kai safi idan ka kai safiya kada ka sa tsammanin za ka kai yamma kuma ka yi aiki lokacin da kake da lafiya saboda ranar da baka da lafiya ka yi aiki lokacin da kake da rai saboda ranar da za ka samu kanka cikin matattu wani hadisi tabbatacce ne kuma hadisi ne wanda yake nuna cewa bawa ya rika daukan kansa bako ne a nan duniya ba gidansa ba ne na har abada zuwa ya yi kuma zai tafi a kamar mutumin da ya zauna ne ya sha inuwa inuwan nan ba za ta yi ta zama har ko da yaushe ba saboda haka akwai lokacin da za ta zo inuwar ta janye ala inna mad ka zillun banaitahu fala budda yawman an zillaka za'ilu wata rana za ka zo inuwar ka ga babu ita saboda ba lokacin ta bane to haka ita ma duniya take kamar inuwa ce ka zo sha to kai bako ne wanda ya zo bako a guri ya zo ne da niyyar zai yi wani abu sannan ya tattare nashe nashe bar gari to ba zai miƙe kafa a wannan garin ba ya yi ta abin da ya ga dama ko a ga ya shagala da wasu abubuwa kamar ɗan gari dole ne yana yi yana tunanin ai zai bar garin a abiru sabil ko wanda ya zo wucewa ta hanya wanda ya zo wucewa ta hanya ba zai zauna kuma ya kama gina gida ba ko ya kama a tattara wasu kayayyaki na jin daɗi na alatu a gurin abu ne wanda kawai ya zo ne wucewa zai nan ɗan lokaci kankani zai bar gurin to haka ya kamata momini ya ɗauki duniya wasu malamai suke cewa haka nan an ce ka zamo kamar bako a duniya saboda shi bako bai san ma mutane ba sosai in ya shigo gari bai san mutane ba ballantana har ya ji hasada ga wani ko ya kullace wani ko ya ji haushin wani saboda ba wanda ya sani ba to ka zama a duniya alaƙar ka da mutane kamar alaƙar bako ne da ya shigo gari bai san kowa ba kada ka kullace wani kada ka rika wani hasada kada ka rika tunanin yadda za ka yi ma wani keta ko kai masa mugunta ko cuce shi hakanan ka zamo kamar kuma ka da mutane ba irin alaka ce ta ɗan gari ba wacce za ka shagala ka ba manta da mahalicinka da zamana kamar bako ne zuwa kai ɗan lokaci kaɗan za ka bar guri saboda haka ba za ka shagala da mutanen da ka samu a gurin ba har ma ka manta da nagarinku ku to haka ya kamata kasance saboda haka dai hadisi ne wanda yake kira zuwa ga mumini ya dauki duniya wani guri ne wanda ya zo na wucin gadi kuma dan kankanin lokaci zai yi a nan gurin ya zai ban gurin wacce hadisi na na biyu ya malli duniya ka ka annaka ishu abadan wa amalli akhiratika ka annaka mutu gadan wato kai aiki domin duniyar ka kamar ba za ka mutu ba kamar za ka rayu har abada sannan kai aiki domin lahirar ka kamar gobe za ka mutu wannan bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin hadisi ba ya shi da ma asali marfu'an ila annabi sallallahu alaihi wasallam cewa hadisi ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana ruwaito shi daga cikin cewa maganar Huzaifa ibn Yaman yadda ita ma dai akwai bata tabbata ta fuskar isnadi ba ibn kutaiba a cikin garibul hadis ya kawo shi ta maganar ibn kutaiba abin maganar Huzaifa ibn Yaman amma shi ma isnadin bai tabbata ba saboda aka hadisi ne wanda bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama amma hadisin farko ga shi ne mai kyau in ya tabbata zuwa ga wani sahabi watakila abinda ake nufi ya eh, iman lidon ya kaka annaka ta isho abadan akwai ruwa da suke ta ihris eh, lidon ya kaka annaka ta isho abadan nan ana magana aikin lahira ba aikin duniya ba ba a ce gaba ɗaya ka shagala gaba ɗaya ka gafala ya zama na tunaninka kawai duniya ba wannan baya daga cikin abin da musulunci ya koyar abin da muka ji a hadisin abdullahi dan umar shi ne sahihi Shi ne abin da ya tabbata cikin sahih bukhari hadisi ne sahihi tabbatacce amma wannan bai tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba cewa ka sha'afa ka shagala abin da alqur'ani yace wabtaka shi ma ataka Allahu ad-dar wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka Allah cewa yi abinda cikin abinda Allah ya baka ka nemi gidan lahira da shi kada kuma ka manta rabanka na duniya wato ita neman lahira ba wai tana nufin cewa gaba ɗaya ka manta rabanka a duniya ba kada ka ci mai kyau ko kada ka sha mai kyau ko kada ka zauna guri mai kyau ko kada ka ci abinci mai kyau ko kada ka hau abin hawa mai kyau wannan ba shi ake nufi da neman lahira ko kuma ainihin rashin shagala da duniya ba abin abinda ake nufi kada wannan abin da Allah ta'ala ya baka ya sa ka manta da cewa akwai ranar da zaka mutu akwai ranar lahira ya zama na kullun tunaninka yadda zaka yi wannan abun bai kare ba ko bai ragu ba saboda haka zaka bi kowace irin hanya na ka haɓaka abin da yake hannunka zaka iya cutar mutane zaka iya zalunta su dan ga cewa abin da yake hannunka ya ci gaba da hauhawa ga karuwa ko kuma ainihin bai ragu ba to wannan babu shakka shari'a ba za ta yadda da wannan ba kuma shine abin da ake tsawatarwa a kansa amma dan ka ci abu mai kyau ka sha abu mai kyau wannan yana daga cikin ma abin da Allah yake so annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Allah ta'ala ya bawa ya ni'imta bawa yana so ya ga alamar ni'imar da ya masa tare da shi saboda ka ana bukatar a ganka da Allah ta'ala ya maka ni'ima a gani a tsarka a gani a abincin gidanka abinda kake wa iyalanka kyautata da kake makotanka yan uwanka danginka a fahimci cewa eh lalle Allah ta'ala ya baka kada ka zama matsolo mai rowa mai kankamo wanda zaka hana kanka ka hana ɗan uwanka hana iyalanka hana danginka wannan ba shari'a ba ta yadda da wannan ba ka wannan da shine abin da ya tabbata a hadisanci amma wancan hadisi a cewa annabi ya faɗa ba ba gaskiya bane sai sakon da ke cewa malam akwai wani bambanci ne tsakanin tahiyar farko da ta biyu to akwai bambanci shine abin da ibnu kuzaima a cikin littafinsa sahih sahih ibnu kuzaima ya rawaito hadisin abdullahi dan mas'ud wanda yake a karantar da almajiransa hadisin al-aswad ibn yazid an-nakhai shine ya rawaito shi daga abdullahi dan mas'ud yake cewa yana koyar da mu tahiya kamar yadda yake koyar da mu fatiha kamar yadda yake koyar da mu surata alkur'ani wanda shi kuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su tahiya to a ciki yake cewa idan ya zo tahiyarsa ta farko idan ya gama at-tashahhud wato inda yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai ya ce fa idza faraga nahaba fa idza faraga nahada min tashahudihi fa idza faraga min tashahudihi nahaba wa idza kana fi tashahudihi al-akhir da'a ba'da at-tashahhudi salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa da'a bai ma sha Allahu an yad'u yake cewa idan atahiyarsa ta farko ce ta farko ce to bayan ya gama fadar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to sai ya miƙe tsaye in tahiyarsa ta farko ce tahiya ta ta farko yace in kuma a tahiyarsa ta ƙarshe ce to bayan ya gama ashhadu an la ilaha illallah yakan yi salati sun mada'a sannan ya addu'a bi ma sha Allahu an yado sannan ya addu'a da da ya Allah ta'ala ya sauwake masa ya addu'a da shi saboda ka wasu daga cikin malamai kamar shi ibnu kuzaima da yake ganin a tahiyar farko mutum zai takaita zuwa ga ashhadu La'ilaha ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan Abdullahi rasuluhu a tahiya ta biyu in ya kai nan sai kuma ya kara da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya roki Allah abinda ya ga dama wato yayi addu'o'i ko dai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana koyar da mutane su fada na neman tsari daga abubuwan nan guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal ko dai roki Allah waɗannan abubuwan sannan kuma sun ya ya takayyar mai addu'a ya ku sannan ya zaɓa abinda yake da bukatar ya roƙi Allah shi ya yi addu'a wannan tahiya ta biyu amma tahiya ta farko a yadda wani hadisi na Muhammad ibn Ishaq wanda yake cikin sahih na Khuzaima isnadin sa hassan ne yana nuna cewa yana takaitawa zuwa ƙarshen tahiya ne kadai na akwai bambanci to wannan ne sai sakon muhammad adam zangon dakata yake cewa malam shi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da sabon sa cewar akwai wasu mutane da za su zo baya na sun fi ku sona sai sabai suka tambaye shi saboda ne sai ke da su su ba su ganni ba amma kuma za su bi to da wannan lafazin da ya faɗa babu cewa wasu mutane za su zo wanda suka fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa hadisi ne wanda muslim muslim ya ruwaito shi haka na imam ahmad ya ruwaito shi yana cewa inna min ashaddin nasi hubban li hadisin abu huraira ne inna min ashaddin nasi hubban li allazina yu'minu allazina yu'minuna bi wa lam yarawni inna min ashaddin nasi hubban li allazina yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi yake cewa yana daga cikin masu tsananin sona yana daga cikin masu tsananin sona waɗanda za su zo ɗayansu yana gorin dama zai da zai iya ba da dukiyarsa duka da iyalansa da abin da ya mallaka akan ya zama aiki salari alaihi ka ga dubi lafazin hadisin cewa inna min ashaddin nasi ba cewa ashaddin nasi ba inna min ashaddin nasi daga cikin masu tsananin soyayya ta kaga anan ba ya ce su suka fi kowa soyayya daga cikin waɗanda suke tsananin san manzon Allah saboda haka amma ce akwai wani wanda zai fi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam san annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu wani hadisin da ya nuna haka ah, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi fada a wani hadisi yake addu'a ga 'yan uwansa sai sahabbai suka ce ya rasulullah alasna ikwanak mu ba 'yan uwanka bane yace ko sahabbai na ne ikwani allazina yatuna ba'di fayu'minuna bi fayajiduna ma auha Allahu bi ilayya wa yu'minuna bihi wa lam yarawni fayattabi'unahu wa lam yarawni su ne waɗanda za su zo daga baya na su samu abin da Allah ta'ala ya saukar na wahayi kuma su yi imani da ni ta ba tare da sun ganni ba wannan shine abin da ya tabbata musnad Imam Ahmad amma cewa su waɗannan sun fi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam san Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu babu wata ruwaya da ta tabbatar da wannan na'am sai tambaya ta gaba da take cewa malami ina aiki ne a nefa kuma ina kula da bangaren karbar kuɗi to wasu suna da bil da ake yi musu wasu kuma ba su da bil to malam wanda ba su da bil din idan suka bayar da wani abu ba ma kaiwa ofis saboda bai kai a ba su receipt ba malam yaya matsayin kudin a wajen mu bai halatta ku ci ba saboda ba kudin ku bane ko da kuwa bai kai a ba da receipt ba wannan ba shi zai sa ya zama naku ba su masu ba da wannan kudin sun bayan ne akan sun sha wutan nefa saboda ka ga abin da suka bayar na kudin abin da suka sha saboda ka in har ba za ku kai wa ita hukumar da ta sa ku ba to kakku karɓi kuɗinsu amma kuka karɓa kuka cinye to babu shakka ba ku ci halal ba abinda kuka ci kun ci haramun kun ci kudin jama'a sai ya ce na yi allurar tsarin iyali sai ta a tsarin ta allura idan an yi sai an yi wata uku al'ada take zuwa kuma ina cikin yi muka rabu da mijina to ya zan yi da iddata to matukar dai har yanzu kina nan mai yin jini ne mai yin jini ce baki daina ba to za ki jira sai kin wannan jini din guda uku a ka'ida haka haka Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru waɗanda aka saki za su zauna su jira tsarki uku ko haila uku sauraka inda mace tana nan mai haila ce to za ta jira tsarki uku ko za ta jira haila uku waɗanda za su yi idda da watanni ta ce wacce gaba ɗaya ko wata fara haila ba saboda ƙanta. ko ku saboda tsufa ta daina hailar kwata-kwata to waɗannan su ne Allah ta'ala ya ce za su yi idda ta wata uku amma wadda take haila ita Allah ta'ala ya ce idda ta shine ta yi wannan haila saboda ka koda a ce kina kin yi allura halle ba ta zo ba sai bayan wata uku to dole ki jira wannan haila ta zo sannan ki ta sannan ne kika fita daga idda sai sakon Abdullahi Musa Jan dutse yake cewa malam ya matsayin gwajin kwayoyin halittar dan adam da ake yi wa saurayi da budurwa kafin aure don gudun haihuwar yaro mai sikila halal ne wato ya halatta ba wai haramun bane dan an yi miji da abin nan saurayi da budurwa ko wanda zai yi aure da wacce zai aura suka ga cewa suna so su je su yi to ba haramun bane kawai dai abinda babu wata hujja ta shari'a za ta tabbatar da ne wajabta abin ka ce wajibi ne in ba su yi ba sun yi wa Allah laifi ko sun saba wa Allah ko ka ce ba su isa su yi aure ba sai dole sun je sun yi wannan to wannan malamai sun ja da wannan a gaskiya babu wata hujjar da suke nuna wajabcin yin hakan in mutum ya ga zai yi ko kai kake ganin zaka ba shi shawara a matsayinka watakila na ma'aikacin lafiya ko wani shugaba ka ce ina baka shawara ka yi saboda kaza da kaza da kaza da kaza in yi ta shawara ka yi shikenan in bai shawara ka ba babu shakka a cewa sai yayi wannan gwajin wajibi wajibi ne to babu shakka wannan kuskure ne saboda so a cutukan da ake dauka ta gado a game da lokaci suke faɗa suna da yawa suna da yawa ɗaruruwa ne ba fa abu ne wanda yake ɗaya ko biyu ko uku ba to ka wajabta ta hanyar wajabci ka ce tilas tilas kowa sai ya yi wannan sannan auren sai ba wanda ya isa ya iya cewa yayin da aka daura auren saurayi da budurwa ko bazawari da bazawara aka daura auren su ba tare da an yi gwaje-gwajen ba aka bi kuma dukkanin ka'idoji na shari'a na aure da waliyi da sadaki da siga da shaidu ba wanda ya isa ya ce a shari'anci auren bai yi ba ya ce ba matarsa ba ce babu wanda ya isa yi wannan hukuncin ashe ka zama zai zama wani abu da yake wajibi ba amma ta fuskar a ce wani abu ne da ake kwadaitar da mutane misali a ce ana kwadaitar da mutane saboda wasu cututtuka da suka yaduwa suka yawa ana kwadaitar da mutane su yi ana ba su shawara su yi wannan ba ba laifi kuma shari'a ba za ta yi ba za ta ki wannan ba amma a ce ya zama wajibi ko ya zama doka cewa in ba su yi ba ba su isa su yi aure ba ko in sun yi aure ba su yi ba to za a je a ɗaure su wannan babu wata wani dalili a shari'a da zai karfafa wannan kuma shine abin da galibi daga cikin malamai ma da suka yi rubuce-rubuce suka faɗa akan wannan ko da wasu ko suna ƙoƙarin su wajabta wannan ba shine yake nuna cewa kuma shari'a ce ta ce wajibin ba ne akwai abinda wasu za su ganin su wajabta amma shari'a ita kuma abinda take gani abu daban ne saboda ka babu laifi ka ci gaba da ba mutane shawara ka ci gaba da kwadaitar da su ka nuna musu cewa musulunci bai hana ba wannan babu laifi amma ba ka ci abin wajifi ne tilas ne ko wanda bai yi ba za a hukunta shi ko za a daure shi ko za a hana shi aure wannan ba shari'a ba za ta goyi bayan wannan ba ba abin da zai tabbatar da wannan a shari'a sai sakon da ke cewa malam menene ingancin hadisin da ke cewa mun bada abin kalami qabla salami falatu jibu daga Musa gama wasu malaman sun raunana hadisin usko sun hassana sun ce hasani ah, kamar abu hatim ya raunin hadisin ah, sheikh nasir bin albani ya hassana hadisin a cikin silsilar sahiha cewa alkalamu assalamu qabla Kalam kamar bada bil kalami qabla salam Falatu Jibo wato mutum yayi sallama kafin ya magana wanda duk ya fara muku magana bai muku sallama ko ku amsa masa الشيخ آه، ناصر الدين الباني اتكن سلسلة صحيحة يا حسنا حديث يا تي حديث اقول سحسني واسكم معلومي سنة لن نضعي فيني على اي تحال دي سلمة متن يقول اذا متعني وان انا لكي ويموت سلمة النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوى لن تدخل الجنة حتى تحابوا ولن آه، حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أخشى السلام بينكم ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani yace ba za ku yi imani ba sai kun so juna bana nuna muku abinda idan kuka yi shi kun so junan ku ba shine ku yada sallama tsakanin ku saboda haka abu ne wanda yake mai kyau mutum ya zo daukan uwansa ya masa sallama idan mutum ya zo guri bai yi sallama ba to ana iya fadakar da shi cewa ba haka ya kamata ba ko ya fara da tambaya bai sallama ba ce to gaskiya ba tambayar ya kamata ka fara yi ba ya kamata ka yi mana sallama watakila sha'afa ya watakila ah, yana cikin wani yanayi ne watakila ko a firgice yake ba a sani ba ta sai a fara yi masa tunatarwa in ya zama halinsa ne haka shi yana ganin mutane ba su isa su yi sallama ba to wannan a iya yin da shi amma a karan farko yana da kyau a faɗakar da shi a umarce shi da cewa ga yadda ya dace watakila yana da uzuri watakila ya manta watakila cikin wani hali yake na firgici na tsorata tashin hankali yake ciki ba a dai sani ba watakila wasu abuwa ne suka zo suka shiga gaba sai ya manta ba halinsa ba ne to sai a faɗakar da shi a nuna masa cewa ya kamata ya sallama na'am sai sakon na na unguwa uku da take cewa mutum ne aka tabbatar masa da cewa wani ya yi masa sinyari shin ya halatta ya daina kula shi ya daina masa magana to mutum ya zama mai sihiri wannan babban babbar tuhuma ce kwarai da gaske saboda duk mutumin da ya yarda da sihiri ko yake yin sihiri wannan yana yin kafirci ne kamar da alkur'ani ya nuna karara Allah ta'ala yana cewa wata ba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman. wa ma kafara Sulaiman walakin ash na kafaru yu'allimuna an-nasa as suka bi abinda shaiɗanu suke karanta wa mutane a bisa mulkin annabi Suleiman cewa shi ma sihiri yi shi yasa ya samu mulki Allah ce wa ma kafara Suleiman Suleiman bai yi kafirci ba shi kaga yin sihiri kafirci ne so duk mutumin da zaka ce da shi ya maka sihiri to wannan yana buƙatar ƙwarar shaida ba kawai jita-jita ta mutane ba ko tuhuma ko zargi kawai wasu sun gaya maka aishi ne maka sihiri ko suna zarginsa wannan ba zai iya tabbatar masa da wannan ba domin ka tabbatar masa da cewa shi mai sihiri ne ko yana yin sihiri ko ya yarda da sihiri to kamar ka tabbatar masa da kafirci ne kuma ka tabbatar masa da kafirci kaga wasu hukunce hukunce ne masu yawa za su biyo baya a dalilin wannan shi yasa farko sai ka yi bincike ba kankani ba wajen tabbatar da wannan domin a wani lokaci muke saboda yadda zukata suka lalace saboda yadda alaka ta lalace zumunta ta lalace dan abu kadan yanzu nan a ce wani ne ya maka sihiri wani ne ya jefe ka wani ne ya ma kaza ko da ko abun ba haka bane to kaga ashe yana bukatar mutum ya tabbatar da wannan to inda za a tabbatar da cewa mai sihirin ne an gan shi yana yi ko ya yi ikirari da kansa cewa shi fa yana yin wannan abu kuma bai daina ba to wannan a iya yanke masa alaka gaba daya saboda ya shiga ya kama wata akida wacce ke mai muni kuma akida wacce ke tare da cutar da mutane amma ba yi wannan ba to ba daidai bane ka yanke mutum alaka bisa tuhuma ko ka hana shi haƙƙin sa musulunci saboda tuhuma wannan bai dace ba wannan abdullahi yaro ya ce shin akwai hadisin da ke cewa duk wanda ya siyar da gidansa ya yi kasuwanci da kudin ba za su yi albarka ba to akwai hadisi hadisin huzaifa ibn yaman wanda yake cewa man ba'a ardan lahu thumma lam yaj'al samanaha fi mithliha lam yubarak lahu fiha man ba'a ardan lahu thumma lam yaj'al samanaha fi mithliha lam yubarak lahu fiha hadisi ne akwai shi a cikin sanad ibn majah akwai a cikin al-muqtara na ad al maqdisi da wasu daga cikin littafin hadisi akwai shi a cikin al'ausat na tabarani ban ba a ardar lahu wanda ya sayar da wata ƙasarsa sannan bai sanya kudin a wani abu kwatankwacinta ba lam barak lahu fiha ba za a masa albarka a cikinta ba so duk da cewa malamai sun saba wajen inganta hadisi akwai wanda suka launana shi akwai kuma wanda suka suka ce hadisi ne ingantacce kamar shek nasirin albani ya inganta shi wasu kuma daga cikin malamai suna raunana shi to bayanin da na ga wasu daga cikin malamai suna yi dangane da wannan hadisi in har ya inganta ya tabbata abinda ake nufi wasu suka ce abinda ake nufi ita kasa wuri ne da Allah ta'ala ya saukar dan adam kuma guri ne da Allah ta'ala ya jarrabi dan adam a kansa domin bayan saukar da dan adam kuma Allah ta'ala ya jarrabe shi a doron ƙasa kamar da bulo linabluwakum ayyukun ahsanu amala ya jarrabe shi da abubuwa saboda ka ita ƙasa wurin fitina ne wurin jarraba ne a wurin abubuwa ne na abin nan kawa ta duniya kawace-kawace na duniya sauraka ka duk wanda zai dauki dukiyar da ya sayar da ita sannan ya sata cikin kasuwanci to kamar ya sayar da wani abu ne wanda Allah ta'ala shi fanta shi da fitina kuma ya sa shi a cikin harkar kasuwanci wannan bayanin wasu malamai kenan wasu kuma suka faɗi akasi suka faɗi akasin wannan suka ce ita ƙasa abu ce wacce take da alkhairai ta yi da yawa alherinta yana da yawa kuma alherinta alheri ne wanda ugarari bai cika samun sa ba domin ita ba a cika yin asarar ta ba kuma ba a cika wato barawo ya zo ya sace ta ba ko dan fashi ya yi fashinta wato wani abu ne wanda yake in ka kana da shi to za ka samu karancin hadarin asara tattare da shi to dukkan wani abin da za ka yi kasuwanci da shi to yana da garari sama da fili ko in ka ɗauki kudin fili ka ɗauka ka je ka saka a cikin abin da ba wannan ba to abu shakka kana iya samun matsala sabanin ita kasa din wacce zaka iya amfani zaka iya amfana da ita zaka iya shuka zaka iya shuke-shuke a ciki zaka iya gida gina gida zaka iya aje ta kuma komai dadewa ba tare da ta lalace ba kuma wani bai zo ya sace ta ba to saboda ka ita ba tare da wannan hadari wannan bayanin wasu daga cikin malamai ne amma ala'ayi halin duka malamai babu wani wanda ya haramta ya haramta cewa don ka sai da filinka ka yi kasuwanci ka aikata haram wannan ba ga wani malami kwaya ɗaya ba wanda ya ce haramun ne saboda wani hadisi shi karan kasa ana sabani a wajen inganta shi kaga kuwa bai kai karfin da za a iya kafa wata ka'ida ba da shi a musulunci a ce wanda ya sai da kasarsa ko ya sai da filinsa in ya buɗe shago ko ya kama wani kasuwanci da wannan kudin ya aikata haramun wannan ba wani malamin da ya faɗi haka saboda haka eh, su kansu malamai dai kawai suna kokarin da yin sharhin hadisin cewa watakila kaza ake nishi watakila kaza ake nishi wannan idan ya tabbata amma dai ba wani malamin da ya haramta wannan cewa idan mutum ya sai da fili to kada kada ya kasuwanci da dukiyar malam wanda ke yin zikiri da harshensa amma kuma zuciyarsa na wani waje daban shi yana da ladan wannan zikiri da harshensa ke yi daga ahmad sulaimani to zikiri ana yin zikiri da zuciya ana yin zikiri da harshe da zuciya ana yin zikiri da harshe da zuciya da gaɓoɓi a zikiri da harshe da zuciya wannan shine zikiri wanda yake cike da kamala zikiri da zuciya zikiri ne domin dukkan wani abin da za ka yi ka tuna Allah ko kanka ka daga sama kaga irin girman halittun da Allah ta'ala ya sararin samaniya sun sa maka ganin girman Allah da jin tsoronsa to dan sunansa shi ma zikiri dukkan wani abin da zai sa maka ganin kwarjini da girman Allah da haibarsa da ainihin sa maka tsoronsa da sansa a cikin zuciya wannan zikiri ne to kaga wannan duk ana yin shi da zuci dukkan a'malul qulub gaba daya ayyukan da ake da zuciya tawakkali wato dogaro ga Allah kyakkyawan fata kyakkyawan zato ga ubangiji horon ubangiji san ubangiji dukkan wannan yana daga cikin zikiri kaga duk wannan da zuciya ake yin su tuntuban da ya tattare da wannan yana cikin zikiri a hakanan abinda za ka faɗa na yabo ga Allah da kirari gare shi da tsarkake shi da harsanka wannan shi ma ana kiransa zikiri ba zai zama mai amfani ba sai ya kasance tare da zuciya inda aka faɗa da harshe amma zuciyarka kuma tana gafale wato ba tare da kana halarto da abin da kake faɗa ba kawai dai bakinka yana faɗa amma zuciyarka kuma tana can wani abu take sakawa to wannan ba shi da amfani zikirin da yake da amfani na harshe shine wanda kake faɗa da harshe kuma zuciyarka tana hararo ma'anar abin da kake faɗa da kuma jin tasirin abin da kake faɗa a ranka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ko Allahu akbar ko subhanallahi ko wala haula wala quwwata illa billah wannan duk kana faɗar su tare da jin cewa abin da kake faɗa ɗin nan girmama Allah ne tasbihi ne ga Allah ambatansa ne a ainihin yabo ne gare shi to wannan shi ake cewa zikiri da baki da harshen ka da kuma zuciyarka sannan wani lokaci ya zamana da harshe da zuciya da gaba da gaɓoɓinka gaba ɗaya kamar mutumin da ya tsaya yana sallah yana sallah gashi a tsaye gashi yana karatun alkur'ani wanda shine mafi fikin zikiri sannan zai tafi ruku'u a cikin ruku'u zai subhana rabbiyal azim shi ma zikiri ne ya tafi sujjada a cikin sujjada zai subhana rabbiyal a'la shi ma zikiri ne kaga da gabobin yake yi da bakinsa kuma dole zuciyarsa ta halarto abin da yake faɗa to wannan shi ma zikiri ne amma idan zuciya kawai idan harshe kawai yake kadawa amma zuciya kuma tana wani guri kawo shakka wannan zikirin baya daga cikin zikiri shi yasa ta'ala ce wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu ba. kada ka bi wanda muka gafalar da zuciyarsa zuciyarsa gabarin ambatan mu sai Allah ta'ala ya jingina gafalar gabarin zikiri da zuciya saboda shi ne hakikanin gafala ya zama na zuciya ba ta halarto abinda mutum yake fada na girmama Allah ko da kuwa harshensa zai fada to Allah ta'ala sai ya kira abin gafala wala tuti man aksalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amru furata saboda ka idan kawai da baki yake yi amma zuciyarsa tana wani guri to wannan alal hakika ba zikiri yake yi ba sai tambaya ta gaba daga sa'id habibu albasu yake cewa shin ya halatta a sa wa yarinya suna muslima musulma da eh, ya ba wani abu sa mata musulma ba laifi kamar da ake so musulim na ya sa musulima hmm. ita tambayar usman radio yake cewa malam yana ne bambancin gazuwa da kuma shari'a ah, gazuwa ah, istilahi na malaman sira suka ce gazuwa suna nufin yakin da ma'aiki sallallahu alaihi ya je da kansa wato ya fita shi da sahabbansa ya jagoranci wannan yakin shi ake kira gazuwa shari'a kuma ita ce karamar rundunar da annabi sallallahu yake aikawa domin zuwa su tattaro labarai ko su kai wani karamin farmaki wannan shi ake cewa shari'a a gurin malaman sira saboda haka in suka ce annal sallallahu ya aika sariya to ma'ana shi baya ciki amma suka ce gaza ya fita yaki to yana cikin wannan abin din gazuwa kamar gazuwatu badar gazuwatu uhud gazuwatu hunay duk wannan an yi tare da annal sallallahu duk ana kiran su gazuwa wanda kuma ya aika bayan ya dawo madina ko yana madina ya aika wasu daga cikin sahabbai don su samu labaran abin da ake ciki to wannan ana kiran sariya to sai sako na gaba yake cewa malam ne kafin wancan a wasu lokutan mukan shiga cikin gidan mutane domin yin musu gyara kuma ba kowa ke cewa iyalansu su kauce ba shin idan mun shiga mun gansu a wani yanayi da bai dace ba muna da laifi? Eh, kuna da laifi ai ba sharaɗi sai mai gidan ya zama mai nitsatsi ko kamamme ko kintsatsi ba shine kai ma za ka kintsu kai ma kana yi kintsuwa kuma har ma ana neman kai ma ka taimaka wani kintsu din kai da san za ka shiga gida kuma gidan matan aure ne sai ka kana leka kaga alamar cewa akwai mata waɗanda kuma watakila ba suna cikin sutura da ya kamata ka gansa a cikinsa ba sai ka gaya musu cewa a gaya musu su kauce ko ka gaya mai gidan cewa a gaya masu su amma ba wai kawai ka shiga a haka ba tun da dai shi mai gidan ya yadda to ba wata matsala a akwai matsala saboda ka shi bin dokar Allah ba wai ta takaita ne akan wani baban da wani ko kuma a wani ne zai sa a yi kai da ba matanka bane shike na maza ka saba a'a saboda haka sai ka sai ku gaya musu cewa su kauce kuma ka gaya mai gidan kuma da kasancewa za ka samu kanka cikin fitina saboda ba za su bi abinda za ka faɗa mutu wato sai kamar aikin a wannan gidan ka je ka yi a inda ka san cewa za su kula da abin da ya kamata su kula da shi saboda ka wannan shine abin da ya dace alhamdulillah masu abu duka-duka a nan muka kwarshen shirin a wannan rana ta asabar su dai kafin misalama da kudi kada kuma ta za ku yi aiko da sakonin ku ta kan lamba waya sufuri takwas sufuri biyar biyar biyar hudu hudu hudu daya uku ko kuma sufuri bakwai sufuri ɗaya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu ko kware cikin sufuri bakwai sufuri uku shida sufuri hudu ɗaya hudu biyar biyar haka zalika za ku yayi ko da sakonninku ta kan adireshinmu na imel a fatowar rahama at yahoo.com ko kuma ta adireshin mu na fito rahama da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin sashen addinin musulunci na gidan rediyo rahama farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye a kan mita 97.3 a zango na fm da kuma ce malami a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangayin nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da ke nan kano sai bashir idris ungwaggo wanda ya tattara mana sautin a kan na'ura anas idris sassan da na kasance tare da ku nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa wani. كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما مستقيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم